البروج ang mga bituin. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa kalangitang tumatangan sa pulutong ng Buruj, mga bituin, si Bin Abbas, Mujahid, at Dahak, Al-Hasan, Katada, at Has Sudi ay nagsabi, Ang Buruj ay tumutukoy sa mga bituin. Al-Kurtubi versikulo 11, kapitulo 200. Hinango ito sa Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 424 at sa ipinangakong takdang araw. Si Ibn Hatim ay nagtala mula kay Abu Huraira na ang sugo ng ala ay nagsabi, At sa ipinangakong araw, ito ay tumutukoy sa araw ng paghuhukom at ang sumasaksi, ito ay tumutukoy sa araw ng biyernes. At ang araw ay hindi sumisikat o lumulubog ng higit na mainam kaysa sa araw ng biyernes. Sa araw na ito, may isang oras na walang Muslim na hindi nakaranas nito habang siya ay nagsusumamo sa ala ng mga kabutihan maliban na ang ala ay ipagkakaloob sa kanya ang kanyang ipagsusumamo hindi siya humingi ng paglingap sa ala maliban na siya ay pangangalagaan ng ala laban dito at sinasaksihan ito ay tumutukoy sa araw ng Arafa sa panahon ng Hajj at Tabari bersikulo 24 kapitulo 332 Batay sa Tafsir Ibn Kathir volume 10 Pahina 425. At sa sumasaksi at sa kanyang sinasaksihan, isinumpa ang mga nagmamayari ng nagliliyab na hukay sa apoy na pinagningas ng talaksang panggatong nang sila ay nagsiupo sa ligid niyaon at kanilang sinaksihan kung anong katampalasan ang kanilang ginawa ang karumaldumal na pagsunog laban sa nananampalataya. At sila, mananampalataya, ay walang masamang ginawa maliban na sila ay naniwala at sumamba sa ala, ang ganap na makapangyarihan, ang tanging nararapat sa papuri. Na siyang nagmamayari ng kapangyarihan sa mga kalangitan at ng kalupaan at ang ala, ang saksi sa lahat ng bagay katotohanan. Sila na nagbigay pa sa akit sa mga nananampalatayang lalaki at babae sa pamamagitan ng kalunos-lunos na pagsunog at hindi nagsisi at nagbalik loob sa ala, matatamo nila ang parusa ng impyerno at sila ay may makakamtang kaparusahan sa naglalagablab na apoy. Katotohanan, sa mga tapat na nananampalataya, at gumagawa ng kabutihan, mapapa sa kanila ang mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos, yaon ang dakilang tagumpay. Katotohanan, ang ipapataw na kaparusahan ng inyong rab ay lubhang mahapdi. Katotohanan, siya ang nagpasimula sa paglikha ng lahat at ito ay kanyang uulitin sa araw ng pagkabuhay muli at siya ang lagi nang mapagpatawad, ang puspos ng pagmamahal sa mga mabubuting alipin. Nagmamay-ari o rab ng maluwalhating trono. At ginawa niya ang anumang kanyang naisin. Narating na ba sa iyo ang kasaysayan ng mga hukbo? Ni Firaon, Paraon, at ang tribu ng Tamud. Ngunit sa kabila ng nagdaang kasaysayan nito, yaong mga nagtakwil ng pananampalataya kafirun ay patuloy na nagtatakwil sa katotohanan ng mensahe ng Islam. Natapwat ang ala ang sumasakop sa kanila. Batib niya ang kasamaan at ang kaukulang parusa nila. Walang alinlangan. Ito ang malwalhating Koran na nasa iniingatang talaan ang Al-Law Al-Mafus.